Language Activity 2. Our next broadcast is live from Sparta and it covers a motorcycle race. Ο αγώνας. Race. Το σήμα. Signal. Η στροφή. Bend. Ο γύρος. Round. Το τέρμα. Finishing line. Τώρα από τη Σπάρτη σε απευθείας μετάδοση των αγώνων για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μοτοσικλέτας. Ο ανταποκριτής μας είναι έτοιμος να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε τον αγώνα έστω και εξ αποστάσεως. Γεια σας και καλωσορίσατε στη Σπάρτη. Βρισκόμαστε στην πλατεία από όπου θα γίνει η εκκίνηση του αγώνα. Όλοι στη γραμμή της εκκίνησης. Ακούγεται η κροτίδα, το σήμα να ξεκινήσουν και η θάλασσα των μοτοσικλετών χύνεται στην ανηφορική πλαγιά. Πρώτη στροφή και πρώτο μπούκομα, αλλά όσοι μπήκαν μπροστά προχωρούν ανενόχλητοι. Μπροστά είναι ο Χριστοδούλου και ο Αναστασόπουλος και για λίγο προχωρούν επικεφαλής του αγώνα. Στον τρίτο γύρο όμως περνά μπροστά ο Χριστοδούλου και αν και ο Αναστασόπουλος καταβάλει απεγνωσμένες προσπάθειες να τον ξεπεράσει, ούτε να τον πλησιάσει μπορεί, ούτε να τον ξεπεράσει. Πίσω τους η μάχη μένεται με τρίτο τον Παπαγιάννη που καθώς οδηγεί κάνει και τα αστεία του. Τον πλησιάζει ο Θεοδόρου και προχωρούν μαζί προς το τέρμα. Πρώτος λοιπόν ο Χριστοδούλου, δεύτερος ο Αναστασόπουλος και στην τρίτη θέση θα τερματίσει είτε ο Παπαγιάννης είτε ο Θεοδόρου που δίνει μεγάλη μάχη για την τρίτη θέση αλλά τελικά τερματίζει τέταρτος.